بسم الله الرحمن الرحيم ومنها غسالة النجاسة الحقيقية وجملة الكلام أن غسالة النجاسة نوعان غسالة النجاسة الحقيقية وغسالة النجاسة الحجمية وهي الحدث أما الأول غسالة النجاسة الحقيقية وهي ما إذا غسلت إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثلاث مرات فالمياه الثلاث نجسة لأن النجاسة انتقلت إليها إذ لا يخلو كل ماء عن نجاسة فأوجب تنجيسها وحكم المياه الثلاث في حق المنع من جواز التوضؤ بها, بها والمنع من جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته نجاسة سواء لا يختلف وأما في حق تطهير المحل الذي أصابته فيختلف حكمها حتى قال مشايخنا إن الماء الأول إذا أصاب ثوبا لا يطهر إلا بالعصر والغسل مرتين بعد العصر والماء الثاني يطهر بالغسل مرة بعد العصر والماء الثالث يطهر, يطهر بالعصر لا غير لأن حكم كل ماء حين كان في الثوب الأول كان هكذا فكذا في الثوب الذي أصابه واعتبروا الذي أصابه ذلك بالدلو المنزوح من البئر النجسة إذا صب في بئر طاهرة إن أن الثانية تطهر بما تطهر به الأولى كما هذا o'qiyotganimiz mavzuyimiz shu nimalar shariat hukmida najosat hisoblanadi. Sanab o'tilayotgan tafsilatları tafsilotlari bilan. Ana şeylerden biri haqiqiy najosatni yuvin desa Yani Ya'ni yuvilgandan keyin najosatni yuvib tushgan suv. bu yerdagi umumiy gap shuki, najosatni yuvindisi ikki xil bo'ladi. haqiqiy najosat yuvindisi va hukmiy najosat yuvindisi bu betahoratlikdir. Betahoratlikni ham hukmiy najosat deb aytilganidir. Haqiqiy najosatni yuvindisi degani endi e, masalan bir haqiqiy najosat, bir kiyimgami, nimaga najosat tekkan bo'lsa, bir qozongami, idishgami, najosat tekkan bo'lsa, u 3 marta yuvilganda har uchovi uni yuvib tushgan suv najosga aylanadi. Chunki najosat o'sha suvlarga ko'chadi. Najosat endi haligi yuvilgan narsa tozaga aylanib boradi, uni yuvgan suv najosga aylanib boradi. 3 marta yuvish kerak bo'lsa, uchovi qayta-qayta yuvilgandagi uchovi suv ham najosga aylangan bo'ladi. Chunki har bir suv shu chuv suvdan har bir najosatdan xoli bo'lmaydi. Demak, e, bu o'sha suvlarning najosligini vojib qiladi. Endi mana shu uchov suvni hukmi o'sha suv bilan tahorat qilishlik joizligidan man qilish haqida va o'sha suv tegib qolgan kiyim bilan namoz o'qishlikni joizligidan man qilishlik xususida E, bir de ixtilof yo'q deydilar. Ya'ni demak, o'sha uchovi suvni qaysi birida, masalan, bir najas bo'lgan kiyimni yuvgan, birinchi yuvgan suvda ham tahorat bo'lmaydi. Ikkinchi suvda ham tahorat bo'lmaydi, tushgan suvda. Yuvib tushgan uchinchi suvda ham tahorat bo'lmaydi, chunki bu uchovi ham najosat. Endi o'sha bir najosat yuvilgan bo'lsa, o'shanni yuvib tushgan suv boshqa kiyimga tegsa, Birinchi yuvgan suv tegsa ham najos qiladi, ikkinchi yuvgan suv tegsa ham, uchinchisi ham. Ikkovi bir xil, bunda xilma-xillik yo'q, ya'ni o'sha suv tekkan narsa najosga aylanadi. Shu suv o'zi najos, demak u bilan tahorat qilib ham bo'lmaydi. endi o'sha e, yuvib tushgan yuvindi deb aytyapmiz biz buni. O'sha najasni yuvindisi. Ana shu yuvindi tekkan joy bor. Bir narsaga tegdi u. kiyimga tegdimi, badanga tegdimi? Masalan, bir kiyimga tekkan bo'lsa, ana endi buni hukmi boshqacha ekan. Mashoyixlarimiz, ulamolarimiz aytibdiki, birinchi suv. Ya'ni bir najosat birov yuvdi, birinchi marta yuvdi. O'sha birinchi yuvib tushayotgan suv. Bir kiyimga teksa, u kiyim qanday toza qilinadi desa, birinchi boshlab o'sha najosat yuvib tushayotgan suv tekkan kiyimni siqib yuboriladi va keyin ikki marta yuviladi. Siqqandan keyin siqib yuborish bilan hali najos suv siqib yuborildi va keyin qolgan namini yana qayta-qayta ikki marta yuviladi. Shu bilan toza bo'ladi. Endi agar birov najosatni yuvgan bir marta yuvdi, u suv tushib ketdi. Ikkinchi yuvayotgan suv kiyimga tegsachi. Bu sal kamaygan bo'ladi-ku najos. ana shu ikkinchi suv agar tegadigan bo'lsa, u ni ham bir marta siqiladi, orqasidan bir marta yuvish bilan toza bo'ladi. Birinchi suv tegsa, bir siqib, ikki marta yuvardi. Ikkinchi suv tegsa, bir siqib, bir yuviladi. Endi uchinchi suv ikki marta yuvgan najas, uchinchisini yuvyapti endi. Bu bilan toza bo'ladi kiyim. Ana shu uchinchi suv bir boshqa kiyimga tegadigan bo'lsa, u o'shani siqib yuborsangiz toza bo'lib qolaverar ekan. üçüncü suv tegargan kim demeyi najosga aylanmabdi-da. Siqib olsangiz o'sha najasi ham siqib olsa chiqib ketar ekan undan. Yuvish shart emas. Chunki o'sha 3 ta suvdan har biri e, avvalgi kiyimda, ya'ni qaysi kiyimga avval najosat tekkanida e, ana shunda ham o'sha oğu suv 3 marta yuvishligi kutlu shu tarzda ketardi. Ya'ni nima qilinardi? bir marta yuvgandan keyin bir kiyimga najas tekkan. Shu najasni yuvayotgan odam birinchi yuvganda nima qiladi? Bir yuvib turib siqadi. Keyin ikkinchi marta yuvadi. Mana shu yuvishlikda bilmaydiganlar ko'p shekilli. 3 marta yuvish degani ketma-ket 3 marta yuvish emas, 3 marta siqib yuvish haqida ketadi. Bir marta yuvib o'sha yuvgan suvni siqib yuboriladi. Keyin ikkinchi marta yuvib ikkinchini ham siqib yuboriladi. 3-chi marta yuv, 3-chisini ham siqib yuboriladi, shu bilan 3 marta yuvildi degani bo'ladi. 3 marta yuvish degani 3 marta yuv, 3 marta siqib yuborilishlik ekanda. Demak, o'sha birinchi najosat esa shuni yuvishda shu tartib bo'lgani kabi o'sha najosatni yuvgan suvni siqib yuborishda ham, yuvishda ham o'sha tartib bo'lyapti-da, bunda ham ya'ni birinchi tekkan bo'lsa najosat bo'lgan suv uni siqib yuboriladi va keyin ikki marta yuvib qo'yiladi. Birinchi najosat tekkan kiyimni ham shunaqa yuvilardi. Yuvgandan keyin siqvorluvdik-ku birinchisini. O'sha birinchi siqishlik o'sha. Keyin 2 marta yuvib va 2 marta siqiladi, 3 marta bo'ladi. O'sha najosni yuvib tushgan suyundini tekkan kiyimi ham shu bilan toza bo'ladi. Xo'p. Buni e, mana shu hozirga aytilgan misolni bir paqirga ki bir quduqqa najas tushgan. Shu najas tushgan quduqdagi suv bir paqirda olindi. Go'yo haligi najas tekkan suv boshqa kiyimga tegdi degandek. Paqirda olindida ana shu suvni toza bir quduqqa e, to'kildi. Najas suvni toza najas bo'lgan quduqdagi suvni toza bo'lgan quduqqa quyilsa nima bo'ladi? ana shunda ikkinchi quduq, birinchi quduq nima bilan toza bo'lsa, o'shunday toza bo'ladi. Ya'ni najas tushgan quduqni suvini hammasini olib tasharlarmidi? O'shandan bir paqir bu beri toza quduqqa tushsa, buni ham hammasini suvini olib tashaladi. shu bilan ikkovi toza bo'ladi. Mana bu kiyimda ham kiyim najas ekan kiyim yuvishlik bilan toza bo'ladi. Undan tushgan suv nima kiyimga tegsa, u kiyim ham yuvish bilan toza bo'ladi. avvalgi kiyimni, najas o'zi tekkan kiyimni qanday 3 marta yuvilib siqilsa, 3 marta mana bu keyingi mana shu najasni yuvib tushgan suv tekkan kiyimni ham 3 marta siqiladi va 2 marta yuviladi. Chunki birinchi siqilishligi unda nam o'zi bor edi, yuvmay turib siqib yuboriladi. Keyin 2 marta yuvib, 3 marta siqiladi. Bu bizda juda ko'p e, sodir bo'ladigan ish. E, kiyimlarimiz toza bo'lmasa namoz toza bo'lmaydi. namoz qabul bo'lmaydi yo namoz o'qiydigan joy namozimiz toza bo'lmasa. Demak, biz uni toza qilishlik surati shar'iy hukmi mana bunday ekan. Xullas bu yerda gap o'sha najasni yuvib tushgan suv najas bo'lganligi haqida gap ketdi. Endi savol bo'ladiki, e, o'sha najasni yuvib tushgan suv bilan tahorat qilib bo'lmas ekan. u najosga aylanar ekan. O'sha suv bilan ekinni sug'orsa bo'ladimi? Ya'ni foydalansa bo'ladimi o'sha suvdan? Shunga javob qiladilar. Wa hal yajuzul intifa'u bil ghasala fi masibat eh, ash-shurb va tatfir eh, min balli at-tin va saqi ad-dawab va nahvi zalik. Fa in kana qad taghayyara ta'muha aw lawnuha aw rihuha la yajuzul intifa' li'annahu lamma taghayyara دل النجس دل أن النجس غالبا فالتحق بالبول وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز لأنه لما لم يتغير دل على أن النجس لم يغلب على الطاهر والانتواء بما ليس بنجس العين مباح في الجملة على هذا إذا وقعت الفأرة في السم هوب يندوش آه، yuvindi, najasni yuvib tushgan yuvindi suvdan ichish uchun emas, tahorat olish uchun emas, boshqacha foydalansa bo'ladi. Masalan, e, loy qilayotgan bo'lsangiz, shu loyga o'sha suvni quyib loy qilsangiz yoki hayvonlarga o'sha suv bilan sug'arsa bo'ladimi? Shunga o'xshagan boshqa narsalarda foydalansa bo'ladimi? Bunga javob qilib aytayaptilar-ki, agar o'sha najosni yuvgan suvni ta'mi yo rangi yo hidi o'zgarsa, u suv bilan hech narsada foydalanib bo'lmaydi. U ayni najas hisoblanadi va e, u suvdan foydalanib bo'lmaydi. Chunki, e, demak, u suv o'zgaribdimi? Surati, rangi, hidi. E, demak, bu yerda bu suvdan ko'ra najas g'olib ekan. Bu suv xuddi bir bavulga siydikka o'xshab qoldi. Siydik tekkan narsa kabi bo'lib qoldi o'sha suv ham. siydik kabi bo'lib qoldi, harom Agar o'sha najosatni yuvgan suvdan rangi, ta'mi, hidi o'zgarmaydigan bo'lsa, unda o'sha suv bilan mol sug'arsa yo e, loy qilsa bo'laverar ekan. Chunki suv o'zgarmagandan keyin bu shunga dalolat qilyaptiki, bu yerda suv toza suvdan najas g'olib emas ekan. Najas mag'lub ekan, najas oz ekan, toza suv g'olib ekan. Endi asli o'zi najos bo'lmagan narsadan foydalanishlik umuman olganda mubohdir, ruxsatdir. Ya'ni suv o'zi najas emas edi. U suvga tushgan najos u suvni rangini, hidini o'zgartira olmagan bo'lsa, demak bu suv o'zi ayni najas emas, ya'ni asl olganda suv toza narsa. Demak, u bilan foydalansa bo'ladi, faqat u bilan tahorat qilib bo'lmaydi, uni ichi bo'lmaydi, ammo haligi aytgan ishlarda foydalansa bo'ladi. Ala hada idza waqatil fa'ratu fis saman. fama tatfi annahu in kana jamidan tulqa al-fa'ratu wa ma hawlaha wa yu'kalu al-baqi وإن كان ذائبا لا يؤكل ولكن يستصبح به ويدبغ به الجلد ويجوز بيعه وينبغي للبائع أن يبين عيبه فإن لم يبين وباعه ثم علم به المشتري فهو بالخيار إن شاء رده وإن شاء رضي به وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به واحتج بما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها آه، وكل الباقي وإن كان دائبا فعريكوه ولو جاز الانتفاع به لما أمر بإراقته ولأنه نجس فلا يجوز الانتفاع به ولا بيعه كالخمر ولنا ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال تلقى الفأرة وما حولها وتؤكل الباقي ويؤكل الباقي فقيل يا رسول الله أرأيت لو كان السمن ذائبا فقال لا تأكلوا لكن انتفعوا به وهذا نص في الباب ولأنها في الجامد لا تجاوز إلا ما حولها وفي الذائب تجا لا تجاور إلا ما حولها وفي الذائب تجاور الكل فصار الكل نجسا وأكل النجس لا يجوز فأما الانتفاع بما ليس بنجس العين فمباح كالثوب النجس وأمر النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء ما حولها في الجامد وإراقة الذائب في حديث أبي موسى لبيان حرمة الأكل لأن معظم الانتفاع بالسمن هو الأكل والحد الفاصل بين الجامد والذائب أنه إن كان بحال لو قوبر ذلك الموضع لا يستوي من ساعته فهو جامد وإن كان يستوي من ساعته فهو ذائب وإذا دبغ به الجلد يؤمر بالغسل ثم إن كان ينعصر بالعصر يغسل ويعصر ثلاث مرات وإن كان لا ينعصر لا يدخل عند محمد أبدا وعند أبي يوسف يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة وعلى هذا مسائل نذكرها في موضعها إن شاء الله yana bir muhim ko'p so'raladigan masalani atroflicha o'rganib javob qilyaptilar. Shu qoidaga binoan bo'ladi deydilar. Agar yoqqa sichqon tushib qolsa. Ana shu narsa bo'ladigan, ko'p so'raladigan ish. Yog' idishga bir katta idishda yog' olib qo'ysiz, shunga sichqon tushib o'lib qopti, nima qilamiz? Mana shu savolimizga javob beryapti. Sichqon yoqqa tushib o'lib qoladigan bo'lsa, agar haligi yoq qattiq yog' bo'lsa, unda shu sichqonni va uni atrofidagi yog'ni tashlab yuborib, qolganini yeyilaveradi, ishlatilaveradi. Agar yoq suyuq yoq bo'lsa yeyilmaydi. Ya'ni umuman hamma yoq haromga aylangan bo'ladi. Lekin o'sha yog'ni chiroq yog'i qilib chiroqqa ishlatsa e, va yoki o'shan bilan teri ochlashlikkami shunaqa narsaga ishlatsa o'sha yog'ni bo'lar ekan. Iste'moli harom. Agar u suyuq yog' bo'lsa, o'sha tishqon tushib o'lgan yog'. endi o'sha yog'ini sotish mumkin. O'sha harom bo'lib qolgan yog'ini sotish mumkin, ammo sotuvchi aybini aytish kerak. Bunga siz tushib bo'lib qolgan. Buni chiroy yog'iga ishlasangiz bo'ladi, yo bu bilan bir narsa ochlasangiz bo'ladi, teri ochlasangiz. Yegani bo'lmaydi deb aytib qo'yish kerak. Ammo bro shuni indamay sotib oladigan bo'lsa, buni sotib olgan odam o'zi keyin biladigan bo'lsa, bunaqa yo'g'idi ekan deb bilib qoladigan bo'lsa, o'sha sotib olgan odamda ixtiyor bo'ladi. Xohlasa e, qaytarib savdoni buzish ixtiyori bor, xohlasa o'sha yog'ni haliga aytgan ishlarda ishlatishi mumkin. E, demak, e, quyuq qattiq yoqqa tushgan sichqon o'sha yog'ni hammasini harom qilmayapti. Qayerga o'zi tekkan bo'lsa, o'sha harom. Demak, atrofi bilan olib tashaladi, qolgani shar'an halol hisoblanadi. suyuq bo'lsa hammasiga o'tar ekanda. Shofiy rahmatullohi alayhi aytibdilar-ki, ana shu sichqon tushib o'lgan yog'ini sichqonni olib tashlagandan keyin ham yeb bo'lmaydigan o'sha suyuq yog' bo'lsa, sotish ham bo'lmaydi uni der ekanlar. yoki undan boshqa ishlarda foydalanish ham bo'lmaydi deb hujjat keltiryaptilarki, Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan shu bir yog'ni ichida o'lib qolgan sichqon haqida so'ralganida dedilarki, agar o'sha yoq qattiq yog'ilsa, u sichqonni va uni atrofidagi yog'ni tashlab yuborib, qolganini yeveringlar. Agar yog' suyuq holatda yog' bo'lsa, u yog'ni to'kib yuboringlar. Agar o'shandan foydalanish joiz bo'lganda payg'ambar alayhisalom to'kib yuborishga buyurmagan bo'lardilar. Chunki bu najas, ya'ni najas bo'lgan sichqon tegdi, suyuq yoq najasga aylandi, najasdan foydalanish joiz emas. Va najasni sotish ham joiz emas demak. Xuddi aroqni sotish harom bo'lganidek, aroqdan foydalanish harom bo'lgandek, najas bo'lgan yog'ni ham sotib bo'lmaydi deb Shofiy rahmatullohi alayh demak, e, bo'lmaydi bu narsadan foydalanish deyaptilar. Lekin biz mazhabimizda bu bo'ladi. Bo'lishligiga dalil aytamiz. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan hadis borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yog'da o'lib qolgan tishqon haqida so'ralganida aytdilar. O'sha tishqonni va uni atrofidagini e, tashlab yuboriladi. Sichqonni tashlab yuboriladi, atrofida yog'ni olib tashlab yuboriladi, qolganini yeyilaveradi. So'raldi, "Ya Rasululloh, agar yoq suyuq yog' bo'lsa-chi?" Qotmagan bo'lsa-chi. Shunda aytdilar-ki, yemanglar, ammo undan foydalaninglar dedilar. Mana bu yerda avvalgi hadisda e, to'kvoringlar degan bo'lsalar, bu rivoyatda Ibn Umar rivoyatlarida yemanglar u foydalanaveringlar debdilar. Mana shu bobdagi hujjat shu. Ya'ni bizning hujjatimiz mazhabimiz ulamolarining hujjati demak o'sha najasga aylangan yog'dan boshqa vazifalarda foydalanish mumkin. Haliga aytgandek, bir narsani yog'lash yo e, terini oshlash uchun yog'lanar ekan o'shunaqada yoki e, chiroqni yoqishlik uchun chiroq moyi sifatida ishlatish mumkin. Bu hujjat dalil, aqliy dalil ham bor. E, bu yodi foydalansa bo'laveradi. Chunki e, qattiq yog' bo'ladigan bo'lsa, u qattiq yog'dan yoqqa haligi sichqonni o'ligini najasligi o'tmaydi, magar sichqonni o'ligi qayeriga tegib tursa o'sha yerga o'tadi. O'shani olib tashlaysiz, qolganiga o'tmagan bo'ladi. Endi suyuq yog' bo'ladigan bo'lsa, e, ya'ni qo'shni bo'ladi deyapti ku o'tmaydi emas, o'zini yo'q qo'shni bo'ladiki, o'sha qo'shni bo'lgan joyda ham najos qiladi. Sichqon tegdimi? O'sha tekkan, sichqoniga tegib turgan yog' najos. O'shani olib tashlaysiz. Tegmay turgan tarafi najas bo'lmagan bo'ladi. Agar quyuq yog' bo'lsa, suyuq yog' bo'lsa, unda bu suyuq yoqqa haligi sichqonning o'ligi hammasiga qo'shni hisoblanadi. Ya'ni sichqonning o'ligi tegib turgani ham undan 10 sm nariyog'dagi yog' ham, demak butun chelakdagi yo boshqadagi yog' najosga aylanadi. najosni yeyishlik joiz emas. Ammo asli u yoq najas emas edi. Unga najos tekkani uchun tashlayapmiz biz. Asli najos bo'lmaganligini hisobi bilan e, bundan foydalanish mumkin. Bu xuddi najos tegib qolgan bir kiyimga o'xshaydi. Masalan, najos tegib qolsa bir kiyimga o'shani kiyib namoz o'qisa bo'lmaydi. U najos. Ammo o'sha najos tekkan kiyimni boshqa ishlarda foydalansa, bir nimagadir shu narsani ishlatiladigan bo'lsa, bir narsa o'rab qo'yishgami, boshqagami, e, namoz o'qish uchun emas, boshqa ishlarda foydalansa bo'laverardi. Chunki u najasdan foydalanish emas, kiyimdan foydalanish. Unga najas tekkani uchun unda namoz o'qish mumkin emas. Payg'ambar alayhissalom e, qatgan yoqqa tushib qolgan tichqonni o'ligini atrofidagi yog'da ham olib tashlanglar dedilar. E, yo suyuq yo'q bo'lsa butun to'kib yuboringlar deb buyuribdilar Abu Musa Ash'ariyni hadis rivoyat qilgan hadislarda. Buni shuning uchun buyurdilarki, yeb qo'ymanglar yana o'sha yog'ni deb, yeyishlik haromligini bayon qilish uchun. Chunki odatda yoqdan yeyishlik uchun foydalaniladi. To'kib yuboringlar degani yemanglar degan ma'noda. Ammo yemasdan boshqa narsada foydalanish imkoni bo'lsa, hozir aytgan misollarda foydalanish mumkin. Demak, bizning mazhabimiz hukmi biz bu yerda o'sha yog'dan foydalanish mumkin degan hukmni olamiz. Endi qatgan yog', suyuq yog' degan gapning o'rtasida qanday chegara bor? Qanchalikni qatgan deymiz? Bizga juda bir ochiq qilib shuni javobini aytyaptilar. O'sha yo'q. Shunchalik darajada bo'lsa-ki, quyuq suyuqligi. Agar haligi sichqon tushgan joyni o'yib olib tashaganingizdan keyin o'sha joy to'lib qolmasa qatgan yo'q hisoblanadi. Toshib ketgan degani emas ekan bu. agar olishingizga o'sha soatda to'lib qoladigan bo'lsa, demak bu suyuq yo'q ekan. Mana mana shu bilan biz bu savolimizga ham javob olamiz. Qanchalik qotgan bo'lish kerak, hali turgan bo'lish kerakmi degan savolimizga unday emas ekan. O'zi demak odatdagi qotib qoladigan yog'ni olib tashlasangiz, o'sha chuqur qolaveradigan bo'lsa, haligi najas tekkan joyda. Demak, bu yoqni bu najasni narigi tarafga o'tmaganligini bildiryapti. Demak, bu e, qotgan yoq, yonidagi tegib turgan yoq harom bo'lgan, uni olib tashladik, tegmay turgan joyi ishlatilsa halol bo'lar ekan. Xo'p. Ana endi o'shanday najas tekkan yoq bilan bir terini oshlansa, teriga najas deydi-ku endi. Nima qilinadi desa, shu terini yuvishlikka buyuriladi. Oshlanib bo'lgandan keyin shu terini yuvish kerak. Agar u teri yumshoq bo'lib siqsa bo'ladigan bo'lsa, yuvib turib siqish kerak. 3 marta yuvib, 3 marta siqish kerak. Agar u teri odatda terini siqib bo'lmaydi-ku. siqilmaydigan bo'lsa, unda Imom Muhammad aytadiki, bu terini o'sha najas bo'lgan yog' bilan oshlangan bo'lsa, u teri toza bo'lmaydi, najasga aylanib qoladi. Siqib bo'lmagandan keyin najas u teriga kirib qolgan bo'ladi. U terini demak pok bo'lmaydi dedilar. Bu Muhammadning gaplari. Abu Yusuf bo'lsa 3 marta yuvib, o'sha siqib bo'lmaydigan terini va har gal quritiladi. Yuvib quritasiz, keyin yana yuvib quritasiz va 3-marta ham yuvib quritasiz. Mana shu quritishingiz siqishlikni hukmida bo'ladi. Qatron degan so'z o'sha quritib yuborishlik. Bu haqdagi masalalarni inshaalloh o'zini o'rnida aytamiz dedilar. Ya'ni biz mana shu hozirgi o'tgan darsimizdagi tushunganimiz e, najasni yuvgan suv najasga aylanadi. Va u suv tekkan narsa ham najasga aylanadi. najasini yuvib tushayotgan suvda tahorat qilib bo'lmaydi. Najasini yuvib tushgan yuvindidan ichib bo'lmaydi. Chunki u najas. U tekkan kiyimni ham o'sha najas tekkandek, najasni o'zi tekkandek, najasni yuvib tushayotgan suv tekkan kiyimni ham 3 marta yuvib, 3 marta siqishlik kerak. Faqat u najas tekkan kiyimni 2 marta yuvib, 3 marta siqish haqida aytildi. Ya'ni birinchi siqib olasiz, keyin haligi tartibda 2 marta yuvib, 2 marta siqasiz. bu haqiqiy najosatni yuvindisi. Endi hukmiy najosatni yuvindisi bor. Bu haqda gapiradilar. Va amma ghasalatun najasatil hukmiyya va hiya al-ma'ul musta'mal فالكلام في الماء المستعمل يقع في ثلاث مواضع أحدها في صفته أنه طاهر أم نجس والثاني في أنه في أي حال يصير مستعملا والثالث في أنه بأي سبب يصير مستعملا أما الأول فقد ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضؤ به ولم يذكر أنه طاهر أم نجس وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور وبه أخذ الشافعي وهو أظهر أقوال الشافعي وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجس غير أن الحسن روى عنه أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم وبه أخذ وأبو يوسف روى عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالكثير الفاحش وبه أخذ وقال الزفر إن كان المستعمل متوضئا فالماء المستعمل طاهر وطهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور وهو أحد أقاويل الشافعي وقال الشافعي في قول له أنه طاهر وطهور بكل حال وهو قول مالك Xo'p, endi hukmiy najosatni yuvindisi Bu hukmiy najosatni yuvindisi degan nima degani? Tahorat yo'q odam tahorat qildi. Uni badani tahoratsizlik bilan hukmiy najas bo'lgan edi. Tahorat qilish bilan poklandi. Poklandim, tahorat tozalashdi, tozalandim der ekansiz siz. Demak, tozalanganingiz kiriz ketdi. Ash sizni kiriz olib tushgan suv, ishlatilgan suv. Mana shu hukmiy najosni yuvib tushgan suvdir. O'tganimiz avvalgi haqiqiy najosni yuvib tushgan suv edi. Bu endi hukmiy najosni yuvib bir kir odamni tozaga aylantirib qo'ygan suv. Mana bunday ya'ni boshqacha aytganda ishlatilgan suv, tahoratga bir marta ishlatildi suv. Tahorat qildi va tushib o'sha yana bir idishga tushdida, bu idishda shu suv turibdi. Bu ishlatilgan suv. Bu haqdagi gap 3 o'rinda keladi. Birinchisi ana shu ishlatilgan suv najosmi, tozami? Bu birinchisi. Ikkinchisi qanday holatda u ishlatilgan suvga aylanadi? Uchinchisi nima sababdan ishlatilgan suvga aylanadi? Shularni hammasiga javob beradilar. Birinchisi, ya'ni ishlatilgan suv biz tahorat qilganda bizdan tushgan suv najasmi, tozami? Bu haqda zohiri rivoyatda, ya'ni imomlarimiz Abu Hanifa, Muhammad Abu Yusuflarni aytgan gaplari, ittifoq qilgan gaplarida o'sha ishlatilgan suv bilan tahorat qilib bo'lmaydi. deb aytilibdi-yu, o'sha suv toza yo najas degan so'z aytilmabdi. Imom Muhammad, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi modan bir rivoyatlarida ishlatilgan suv o'zi toza-yu, toza qiluvchilik xususiyatini yo'qotgan. Toza qila olmaydi. Ya'ni najas emas. Shofiy shu gapni olganlar. Shofiy bir nechta gaplari bor shu masalada. Eng gaplarini ko'rinadigani shu. Ya'ni ishlatilgan suv najas emas, toza. Biz imomimiz toza, toza qila olmaydi deyapti. Mana Muhammad rivoyatlari shu. Bu gapni biz tushunishimiz uchun masalan yana bu darsimiz davomida tushunarli bo'lar. Ba'zi bir mazhablarda, masalan, Imom Shofiy, Imom Malik mazhablarida bir tog'aradan tahorat qilasiz. taharat suv butun bütün tushadi va sizdan keyin ham yana 10-chi odam ham kılı uğradı. Bu suv toza va toza qiluvchilik bo'yicha qolaveradi. Tushgan suv. Bizda nima yaptı. Yo o'sha suv toza yo ammo yana bir birov o'sha suvda tahorat qilsa bo'lmaydi, toza qiluvchi emas. Bu gap biz eslab turishimiz kerak, e, muhim bir gap. Chunki bu suv najas degan ulamolarimiz ham da. Toza toza qiluvchi emas deganda yengillik shu yerdagi modomiki torat qilar ekansiz, kiyimingizga tegadi. Shunaqami? Har yeringizga chachlaydi. Agar najas bo'lsa, o'sha yerlarni ham yuvishga to'g'ri keladi-da. Chunki ikki najas deydi. O'zi toza yo'q, toza qiluvchi emas deganda u tekkan joy ho'lib qoldi. Shimingizmi, tizzangizmi yo ko'ylagingizmi? Ziyoni yo'q degan gap chiqyapti-da. Abu Hanifadan bu gapni rivoyat bor ekan. Ya'ni o'sha ishlab tushgan suv o'zi toza, tekkan narsasini najos qilmaydi, ammo u suv bilan tahorat qilib bo'lmaydi, endi ishlatilgan suv. Endi Abu Yusuf Imom Abu Hanifani yana bir shogirdlari. Hasan ibn Ziyod yana bir shogirdlari. Imom Abu Hanifadan rivoyat qilganki, o'sha ishlatilgan suv najas degan so'z. Bu endi juda ham ehtiyot bo'ladigan haligi teksa, qayerga tegsa o'sha yer najas qiladi degan. Demak, Abu Yusuf ham, Hasan ham Abu Hanifa shunaqa deganlar, ishlatilgan suv najas deganlar der ekan. Shu yerda ikkovi ikki xil gap aytayaptiki, Hasan aytayaptiki, bu o'sha suv najosat g'alizaga aylanadi deyapti. Ya'ni Imom Azam shuna deganlar. Ishlatilgan suv najosat g'alizaga aylangan, aylanadi. Ya'ni najosat g'alizaga aylanadi degani bir tanga miqdorichalik joyga o'sha tegsa, o'sha yer benamoz, o'sha badan bilan o'sha kiyimlar namoz o'qib bo'lmaydi. Bir siydik tekkandek. Haligi suv tegsa. Mana shu gapni Hasan ibn Ziyod Abu Hanifa shunaqa degan deb aytib shu gapni oladi. Abu Yusuf bo'lsa Abu Hanifa shu ishlatilgan suv najas degan, lekin bu najosati g'aliza qattiq najas emas, najosati xafifa, yengil najas deb aytgan. Yengil najas go'sh halol bo'lgan hayvonlarning siydigi yengil najasidir. Ular agar bir kiyimga ko'p miqdorda tegmasa, kiyimni najas qilmasdi, benamoz qilmasdi. kiyimni bir kiyimni bitta bo'lagini 4 dan biriga va undan ko'prog'iga tegsa, ana shu suv bilan tahora o'sha kiyim bilan namoz o'qib bo'lmasdi. Ammo undan ozrog'iga tegsa, namoz o'qsa bo'laveradi degan fatvo bor edi. Ya'ni o'sha ishlatilgan suv najas suv, lekin yengil najas deyaptilar. Abu Hanifa shunaqa degan deb aytayaptilar. Bu Abu Yusufning gaplari va e, shu gapni Abu Yusuf oladi. Mana demak, ishlatilgan suv haqida 3 xil gap bo'ldi. Abu Hanifani o'zlaridan 3 xil gap rivoyat qilindi. Birinchisi Imom Muhammad rivoyat qilgani bo'yicha Abu Hanifa u suv toza dedi. Ammo toza qiluvchi emas. Imomi Abu Yusuf bo'lsa, o suv najosga aylanib koyan. lekin yengil najosga aylangan. Hasan ibn Ziyad bo'lsa, u suv og'ir najosga aylanib koyan. xuddi boshqa siydik kabi Najaski undan bir tanga miqdorida bir yerga tegsa, o'sha yerni yuvmaguncha namoz o'qib bo'lmaydi. 3 xil gap bo'ldi. Endi Imom Abu Hanifani yana bir shogirdlari Imom Zufar aytayaptiki, o'sha tahorat qilayotgan odam tahoratli bo'lsa, ya'ni o'z tahorati bor-ku, savob uchun yana bitta tahorat qilaveradi dedi. Shunday kishilar bor. E, bu yaxshi ish, ya'ni tahoratli odam ham yana bir har namozga tahorat qilaveraylik deb tahorat sinmasa ham tahorat qildi. O'zi toza odam edi-da, yana u yana ham bir yangi taharat yangilab olay dedi. Ana shu deb bo'lsa, ishlatuvchi odam tahoratli odam bo'lsa, shu tahoratli odam tahorat qilsa, undan tushgan suv toza va keyingi odam unda tahorat qilsa bo'laveradi, deyaptilar. Chunki bu suv tahoratsizlikni ketkizgani yo'q. Bu suv ishlagan joy o'sha qo'l yuzlar tahoratligidir o'zi. Endi taharatsiz odam e, taharat qilgan suv tahoratsizlikni ketkizdi bu suv. Bu suv endi o'zi toza-yu, toza qiluvchi emas dedi. Bu Imom Zufarning gapi. Imom Muhammad Abu Hanifani ham shunday degan deb rivoyat qiluvdi. Shofiyning gaplari ham ikkita gapidan ko'p gaplardan bittasi shu ekan. Ya'ni tozayu toza qiluvchi emas degan gapga ham qo'shilgan ekanlar. Toza va toza qiluvchi agar u tahoratli odamdan oshgan suv bo'lsa, o'shandan e, tushgan yuvindi bo'lsa deganlari ham bor ekan. Yana bitta gaplari bor Shofiyda. Qanaqa suv bo'lsa ham, qanaqa odam tahorat qilgan bo'lsa ham, tahorat qilib tushgan suv buni toza qilib qo'ygan suv tozadir va toza qiluvchidir. Keyingi odam tahorat qilaveradi. degan gaplar bor. Imom Malik ham shu gapni olganlar. Demak, Shofiy bilan Malik ishlatilgan suvni necha marta ishlatilsa ham toza qiluvchilik xususiyatini yo'qotmaydi, kir bo'lmaydi der ekanlar. Summa mashayikhu balh balh haqqaqul xilaf faqalu al-ma'ul musta'malu najas inda Abi Hanifa va Abi Yusuf va inda Muhammad tahir g'ayru tahur. Va mashayikul Iroq لم يحققوا الخلاف فقالوا إنه طاهر غير طهر عند أصحابنا حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي أنه كان يقول إنا نرجو ألا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر أنا من شو جدا مهم bizlar aniq bitta qarorga kelib olishimiz kerak o'sha suv to'g'risida. Shu qarorni beradigan gap. Ya'ni Balxlik shayxlar, Balxlik ulamolar e, imomlarimiz o'rtasida ishlatilgan suv haqida ixtilof bor deb tahqiq qilganlar. Aytishganki, ishlatilgan suv Imom Abu Hanifa nazdida va imomi Abu Yusuf nazdida najas bo'ladi. Ya'ni u suv tekkan narsa ham, kiyim ham, badan ham najas bo'ladi. Ishlatilgan suv tegsa. Imomi Muhammadning nazdida ishlatilgan suv toza, lekin toza qiluvchi emas. Demak, ustoz shogirdlar o'rtasida ishlatilgan suv haqida ikki xil gap bo'ldi. Bu Balxni ulamolarining gapi. Endi Iroqni ulamolari aytayaptilar. Ma'lumki, Abu Hanifa rahmatullohi alayh Iroqda Kufada turganlar. Shu Kufada yashab, Kufada o'tganlar. demak, iroqlik ulamolarning gaplari bu yerda shunday bo'lyaptiki, olimlarimiz, shayxlarimiz Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad o'rtasida hech qanaqa talash yo'q. Ya'ni hamma ulamolarimiz ishlatilgan suv toza. Toza qiluvchi emas. Ammo o'zi toza, tegsa najos qilmaydi. Mana shu gapga ittifoq qilishgan deydi. Mana bu gap biz oladigan gap. Mana bu bizni juda qiyinchilikdan chiqaradigan gap. Ya'ni tahorat qilayotganimizda oqqan suv kiyimlarimizga tegsa, u kiyimlarimiz ho'l bo'lgan bo'ladi-yu, najos bo'lgan bo'lmaydi. Hatto e, Qosim Abu Hazim al-Iroqiy degan olimdan, shu iroqlik olimdan shunday gap borki, u kishi aytar ekanlarki, biz umidvormiz. Ishlatilgan suv najas degan so'z Abu Hanifa tarafdan aytilmaganligiga umidvormiz. Abu Hanifa bu gapni aytmaganlar. Bu gapni Iroqlik olim aytibdi. Ya'ni Iroqlik Abu Hanifa haqida Iroqlik olimning gapi. Abu Hanifa ishlatilgan suvni najas degan so'zlar o'tdi. O'sha so'z Abu Hanifa aytgan so'z emas deb o'ylaymiz biz. Endi xuddi shu gapni Muavraun Nahrdagi Mavaraun Nahr degani bizi diyorlarimiz. Mana shu O'rta Osiyo degani. O'rta Osiyodagi olimlar mana shu e, gapni ixtiyor qilganlar, shu gapni tanlaganlar. Demak, bizdan o'tgan bizni avvalgi o'tmishdoshlarimiz bo'lgan ulamolar va Imom Abu Hanifa rahmetullahi alayhiga e, vatandosh bo'lgan ulamolar ki imomimiz Abu Hanifa ishlatilgan suvni najas emas, toza suv bo'ladi. Ammo yana boshqani toza qiluvchilik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Mana bizga mana shu gap, biz masala, biz shu masalani e, qabul qildik. Shu masalaga amal qilamiz, ya'ni. Biz bu yerda hamma ulamolarning fikrlarini, mazhabimizdagi boshqa mazhab boshliqlarining gaplarini hammasini o'qiyapmiz. bizga shunaqa iltimos ham bor. Biz qaysini olamiz shulardan degan gapni ham aniqlab o'tsak degan. Mana shu biz oladiganimiz, demak o'sha suvni najos emasligi. Bu yengillik bu endi. Boshqa mazhablarda umuman u najas emas, u suvda tahorat qilsa ham bo'laveradi degan gap turibdi. Bizda tahorat qilsa bo'lmaydi u suvda, ammo o'zi tegib qolsa bir najas qilmaydi. O'zi toza deb hisoblanadi. Endi imom Shofiy toza qilaveradi dedi. Imom Malik ham ishlatilgan suv o'zi yem toza, Yani onda tahorat qilsangiz, siz yana tahoratli qiladi, tahorat olsa ham bo'laveradi dedi. Ularning dalillari nima? Vajhu kavli man qala innahu tahur marwi ani nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qala al-ma'u tahur la yunajjisuhu shay'un illa ma ghayyara lawnahu aw ta'amahu aw rihahu ولم يوجد التغير بعد الاستعمال ولأن هذا ماء طاهر لاقى عدوا طاهرا فلا يصير نجسا كالماء الطاهر إذا غسل به ثوب طاهر والدليل على أنه لاقى محلا طاهرا أن أعضاء المحدث طاهرة حقيقة وحكمة أما الحقيقة فلانعدام النجاسة الحقيقية حسا ومشاهدة وأما الحكم فلما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر في بعض سكاك المدينة فاستقبله حذيفة بن اليمان فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافحه فامتنع وقال إني جنب يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال ليست حيضتك في يدك ولهذا جاز صلاة حامل المحدث والجنب وحامل النجاسة لا تجوز صلاته وكذلك عرقه طاهر وسؤره طاهر وإذا كانت أعضاء المحدث طاهرة كان الماء الذي لاقاها طاهرا ضرورة لأن الطاهر لا يتغير عما كان عليه إلا بانتقال شيء من النجاسة إليه ولا نجاسة في المحل على ما مر فلا يتصور الانتقال فبقي طاهرا وبهذا يحتج محمد لإثبات الطهارة إلا أنه لا يجوز التوضؤ به لأن تعبدنا باستعمال الماء عند القيام إلى الصلاة شرعا غير معقول الطهارة تطهير لأن تطهير الطاهر محال والشرع ورد باستعمال الماء المطلق وهو الذي لا يقوم به خبز ولا معنى يمنع جواز الصلاة وقد قام بالماء المستعمل أحد هذين المعنيين أما على قول محمد فلأنه أقيم به قربة إذا توضأ به لأداء الصلاة لأن الماء إنما يصير مستعملا بقصد التقرب عنده وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سبب لإزالة الآثام عن المتوضئ للصلاة فينتقل ذلك إلى الماء فيتمكن فيه نوع خبز كالمال الذي تصدق به ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس وأما على قول الزفر فلأنه قام به معنى مائع مانع من جواز الصلاة وهو الحدث لأن الماء عنده إنما يصير مستعملا بإزالة الحدث وقد انتقل الحدث من البدن إلى الماء ثم الخبز والحدث وإن كانت من صفات المحل والصفات لا تحتمل الانتقال لكن ألحق ذلك بالعين النجسة القائمة بالمحل حكما والأعيان الحقيقية قابلة للانتقال فكذا ما هو ملحق بها شرعا وإذا قام بهذا الماء أحد هذين المعنيين لا يكون في معنى الماء المطلق فيقتصر الحكم عليه على الأصل المعهود أن ما لا يعقل من الأحكام يقتصر على المنصوص عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجه ولم يوجد خب demak ulamolardan Shofiy, moliklar nima deyishdi? Ishlatilgan suv toza va toza qiluvchi. U bilan tahorat qilsa ham bo'ladi. Mana shu gapga dalil keltirishyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deganlar, suv toza qiluvchidir. Uni hech narsa najas qila olmaydi, magar <coughs> qaysi narsaki uni rangini o'zgartirsa, ta'mini o'zgartirsa, hidini o'zgartirsa, shu narsa najosga aylantiradi. Tahorat olganingizda ishlatgan suvingizda unaqa o'zgartirish yo'qda. Tahoratdan tushgan suv rangi ham o'zgarmaydi, ta'mi ham, hidi ham o'zgarmaydi. <coughs> Demak, e, u suv toza qiluvchilik bo'yicha qopdi, toza qilaveradi. Shofiy aytibdilar bu. va Malik ham. Valiyanna hada ma'un tahir. Chunki haligi ishlatayotgan suv toza suv edi. Toza a'zoga tegdi. Demak, qanday najosga aylanadi u? Toza bo'yicha qolish kerak. Masalan, toza bo'lgan bir kiyimni yo bir ro'molchani yuvsangiz, o'sha yuvgan suvingiz toza bo'yicha qolaveradi. Asli bu suvda bir najos bo'lmasa. Haligi ro'molchangizda bir kiyimingizda najos bo'lmadi-yu, shunchaki yuvdingiz. hech narsa suv rangi o'zgarmadi, hidi o'zgarmadi. U suvga bu kiyimdagi najas o'tgani yo'q, chunki kiyim najas emas O'sha ishlatilgan suv toza hisoblanaveradi-ku. Ya'ni u suvda tahoratasi ham bo'ladi. Haligi bir kiyimni yuvgan suvda. Bu degani o'sha toza suvga bir kiyim tushib ketdi. o'sha bir ro'molchangiz tushib ketdi, uni oldingiz. O'sha suvda tahorat olsangiz bo'laveradi. Uni sovullab yuvish haqida ketmayapti gap. Demak, u suv toza. Bunga dalil shuki, haligi su bir toza cayge e, robara keldi. Ya'ni suv toza qo'lda, toza yuzni yudu da E, bunga dalil buni toza joyga tekkenliğe dalil taharat yo'q, taharatsız taharat qilayotgan odamning a'zolari haqiqatan ham hukman ham tozadir. Ya'ni inson tahorat qiluvchi musulmon tahorati yo'q vaqtida najasga aylanib qolmaydi. U toza bu. Haqiqatan ham toza, hukman ham toza. Haqiqatan tozaligi uni yuzida, qo'lida bir najosat yo'q. U sezilmaydi, ki, mana shu najosat yuvib tushdi bu suv desak. Qo'l ham yuz ham toza edi. Demak, u haqiqatan toza, hukman ham toza deganimiz hadis borki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina ko'chalaridan birida o'tib borar ekanlar. E, oldilaridan Huzayfa ibn Yamon chiqib qoldi, sahoba-i kirom. lardan bo'lgan ulug' insonlardan bo'lgan Huzayfa chiquvdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e, Huzayfa bilan ko'rishmoqchi bo'ldilar qo'l berib. Huzayfa qo'llarini bermasdan "Ya Rasululloh, men junubman. Ya'ni men iflos siz pok toza odamga qo'lim berib qo'lingizni iflos qilib qo'ymayman, men nopokman deyapti. Junubman dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mu'min najas bo'lmaydi. Junub holda ham najas emas u deyaptilar. Yana bir rivoyatda Oyisha onamiz roziyallohu anhoga e, menga sochig'ini berib yuborgan devdilar. Oyisha onamiz men hayzdaman dedilar. Peygamber aleyhisselam seni hayzing qo'lingda emas o dedilar, ya'ni qo'ling pok dediler. Demak, hayzdagi u ham junub hisoblanadi. Ayol ham, haligi junub erkak ham necas emasligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Demak, hukman o'sha inson najas bo'lmas ekan. ya'ni agar bir najosat badanida turmagan bo'lsa-da endi, badan tursa, o'sha badan o'sha yer najos hisoblanadi. Lekin tahorat qilgan odamning qo'lida, yuzida unday najosat bo'lmasa ekan, demak uni yuvgan suv najos bo'lmasligi kerak, tozaligicha qolishi kerak deyaptilar. Ha, betahorat yo junub odamni ko'tarib turgan holdagi namoz joizdir. Ammo najosatni ko'tarib turgan odamning namozi joiz bo'lmaydi. Ya'ni masalan bir nafil namoz o'qiyotganda o'sha namoz o'qiyotgan odamni yelkasida aytaylik yelkada birov yelkasiga mindirib bir kasalni olib ketyapti. U kasal yo junub yo e, hayz ko'rgan ayol bo'lsin. Nafil namoz o'qib ketmoqchi. O'qib ketaveradi, haligi turganligi uchun uni namoz namoz bo'lib qolmaydi. Nimaga bu inson inson mu'min najas bo'lmaydi dedilar-da. U o'zi yuvinmasa, tahorat olmaguncha namoz o'qib bo'lmaydi u odam. Ammo uni ko'tarib ketayotgan odam ya uni bu junubligi yo hayzdaligini, buni tahoratiga bunga ziyoni yo'q. Ammo najosatni ko'targan odam, ya'ni kiyimida, badanida najosat bo'lsa kimmi? U odamning namozi namoz bo'lmaydi. Bu haqiqiy najosatni ko'tarsa. Ammo shunaqa hayzdagi yo junub bo'lgan odamni ko'targan odamga uni hayzda yo junubligi ziyoni yo'q. Ya'ni inson mu'min najas emas. A endi tahorat olayotgan odam hech ham najas emas. Demak, undan tushayotgan suv ham najas bo'lmasligi kerak. Ya'ni toza bo'lish kerak. Shuningdek, insonni teri ham tozadir. Ter oqsa, terlasa, demak, teri kiyimlarni ho'l qilib ham shu kiyim tozadir. Agar u terlagan odam e, junub bo'lsa ham, hayz ko'rgan bo'lsa ham, lekin o'sha terlagan badanida aniq turgan najosat yo'q bo'lsa, u vaqtida uni badanidan chiqqan terni biz najos demaymiz. yoki o'sha odamni qoldig'i yegan ovqatdan qolgan qoldig'i yo ichgan suvdan qolgan qoldig'i ham tozadir. Ha, endi tahoratsiz odam taharat qilar ekan, tahoratsiz azalarını a'zolari etti yaptınız. Toza bo'lar ekan, demak, o'sha toza a'zoga ro'para kelgan suv toza bo'lishligi albatta toza bo'lish kerak edi. Toza narsaga suv tegib ketsa, u suv najosga aylanib qolmaydi Chunki toza narsa o'zgarmaydi, tozaligidan magar o'sha tozaga bir najosat yuqsa, o'shanda o'zgaradi. endi torat qiladigan a'zolarda najosat yo'qki, o'sha najosat hali suvga yo'qib qolgan bo'lsa desek, Unday emas. Demek e, u najosat suvga o'tdi, suv najosga aylandi demaymiz, u suv toza bo'yicha qoladi. Muhammad shu gapni hujjat keltiradilar va aytadilarki, ishlatilgan suv toza. Chunki u toza badanga tegdi. Ammo toza qiluvchi emas, chunki bir marta ishlatildi, deyapti-da. De. ya'ni u bilan tahorat qilib bo'lmaydi. Hali ishlatilgan suv bilan. Nimaga? Chunki biz namozga turishlikda shariat buyrug'i bilan bir suv ishlatamiz, ya'ni tahorat qilamiz. Mana shu narsa biz aqlimiz yetadigan ish emas bu. Ya'ni biz nima uchun shu ishni qilishimizni tushunmaymiz. Tozalanish kerak degan buyruq bor, tozalanaveramiz. Lekin bizda savol bo'lishi mumkin. Nimaga biz oyog'imizni oshig'i qachaveryapmiz. Tizzagacha emas. Nimaga qo'limiz yelkagacha emas? Yo nega tirsakkacha yuvyapmiz? Qo'limizni yuvib qo'ya qolsak bo'lmaydimi? Aqlimiz yetmaydi. Biz faqat Alloh taolo buyurgani uchun, payg'ambar alayhisalom o'rgatganlari uchun qilaveramiz. Bu ta'abbudiy deydi. Ta'abbudiy degani biz aqlimiz yetsa-yu yetmasa qilaveramiz bu ishni biz. Allohga biz bandaligimiz, qulligimiz shu bilan. har bir buyruqqa nima uchun qilaman degan savol berishga haqqimiz yo'q. Allohimiz buyurdimi, biz qilamiz. Qilma dedimi, qilmaymiz. Nazarimizda yaxshi ish bo'lsa ham. Nima uchun degan savolga biz haqqimiz yo'q. Qayerlarindir tushib qolsa, tushunib qolsak bu Allohning fazli. Alhamdulillah bu mana bu ma'noda bunaqa hikmati bor deymiz. Hech narsa tushunmasak ham Alloh buyurdimi? Tamom, masalan qo'y molni yevergin halol dedi. Yeymiz uni so'yib. cho'chqani yema harom dedi, yemaymiz. Nega demaymiz buni? Nega degan savolga bitta javobimiz bor. Chunki Alloh uni necas dedi, yema dedi. Shunga o'xshagan tahoratda ham falan azalarini yuv dedi. Alloh buyurdi deb yuvoramiz. Nega unday? Nega boshqa yerda yuvmayapmiz degan savolni bera olmaymiz. Demak, aql ishlatilmayapti bu yerga. Toza qiladigan joyni biz aqlimiz bilan topib olayotganimiz yo'q, qayerda yuvuşluydu tahoratda. Chunki Demak, bir odamni tahorati sinsa, nima bo'lar ekan? Yangi tahorat olish kerak ekan. Yangi tahorat olganda yuvadigan ma'lum a'zolarimiz bor. Yuzni yuvamiz, qo'lni tirsagi bilan yuvamiz, oyoqni oshig'i bilan yuvamiz. Demak, tahoratsizlik o'sha yerga tushyapti. Tahorat ketganda o'sha yerlar betahorat bo'lyapti. Tirsagimizdan teparog'i betahorat bo'lmayapti. Oshig'imizdan teparog'i betahorat bo'lmayapti. Nega bo'lmayapti degan savolni biz bera olmaymiz. Ammo o'sha joylar betahorat bo'lyapti degan ishonchimiz bor. Shuning uchun ham tahorat qilamiz. Bo'lmasa qo'limizni yuvib namoz o'qisak bo'laverardida. Yo'q, tahorat qilib o'qiysan. Namozga turganingda qo'lingni yuv, tirsaging bilan yuzingni yuv, oyog'ingni yuv, boshingga yemez tutar. Allohning buyrug'i bizga. Shu işini biz qilaveramiz. Toza bo'lsa o'sha yer yana yuvishlik buyurilmasdi, chunki tozani toza qilish mumkin emas. U toza emasligi uchun yaptı bizga. toza emasligi najasga aylangan emas, lekin kirlangan. Tahorat ketganda o'sha yer kirga aylangan. O'sha yer tozalab olish kerak, shu tahorat shu. Endi shariat o'sha toza qilishing uchun, tahorat olishing uchun suv bilan tahorat oldi. Mutlaq suv haqida gapirdi. Mutlaq suv nima u? Unda kir yo'q, iflosli yo'q. Yo namozdan to'salgan ma'no yo'q u suvda. U suv toza suv, ya'ni mutlaq suv. Endi biz ishlatgandan qolgan suv mutlaq suv bo'lmay qoldi. Bunda yo kirimiz bor bizi, yo namozdan to'sadigan nimadir bor. Haligi ishlatilgan suvda. U suvda tahorat qilsak bo'lmaydi endi. Muhammad aytayaptilar-ki, tahorat qilganingizda ibodat qildingiz siz. Tahorat qilgan odam ibodat qildi. Namoz o'qishlik uchun tahorat qilgan inson Xudoga yaqinlashdi. tahoratni o'zi uchun alohida savob oladi. Chunki o'sha suv biz tahorat qilib tushirgan suv, ishlatilgan suv deyiladi, nima uchun? Shu tahorat deb yuvilgan bo'lsa. Imom Muhammad shunaqa deydi. Tahorat olaman deb işletilgen ishlatilgan suv bo'ladi. Shunchaki qo'lingizni yuvsangiz u ishlatilgan suv bo'lmaydi. Chunki siz niyatingizda tahorat yo'q yerde. Hadisler yerda. Hadislar bilan sabit bo'lganki, tahorat gunohlarni ketkizadi. Mana kirmi? Biz kirdi yuvib yuborgan narsani kir bo'ldi derdik. Hech kim yuva olmaydigan narsani tahorat yuvib yuboradi. Gunohlarni yuvar yuborar ekan. taharat namoz uchun tahorat qilgan odamni gunohini yuvib tushib ketar ekan tahorat. Mana bu suv qanday boshqacha suvga aylanib qoldi. Bizga tegmay turib, biz taharat qilmay turib qanaqa suv edi? Bizdan keyin biz gunohimiz olib tushib ketdi haligi suv. Demak, ana shu narsa suvga ko'chdi. Bizning gunohlarimiz ko'chdi suvga. Demak, bu o'sha narsa bu biz ishlatgan suvga o'rnashib qoldi. Ozgina bir tozamaslik paydo bo'ldi. Avval top-toza edi, biz gunohimiz bilan kirlandi. U loyiqalanmaydi, ta'mi o'zgarmaydi, lekin gunohimiz olib tushib ketdi bu. Bu shunga o'xshaydiki, sadaqa qilingan molga o'xshaydi dedi. Ya'ni birov molini, pulini sadaqa qilsa, haligi sadaqa o'zida qolgan puldek kirdob tushib ketadi. Mana zakot degani tozalovchi, senda qolgani top tozaga aylanishi uchun 40 dan birini sadaqa qilgan. Ana u sadaqa demak kirdob chiqib ketdi. Shuning uchun ham sadaqani o'sha odamlarni yuvindisi degan so'z ham bor ekan shunaqa lug'atda ishlatdi. Ya'ni odamlar topgan molni bir yuvib kerak ekan. O'sha pulingizni nima pul bo'lsin, tovariga solib yuvmaysiz. 40 dan birini bersangiz, o'sha yuvib tushib ketgan bo'lar ekan. Haligi suv demak, e, haligi pul ma'lum qatlamdagi insonlar uchun halol. Ya'ni boylik darajasiga yetmagan odamlar uchun aniq halol, xuddi peshana teri bilan topgan pul kabi halol. kambag'al bo'lsangiz, siz zakotni olib yesangiz, siz xuddi peshona teri bilan topgan pulingizni yegandek halol Lekin boy bo'lsangiz, sizga bu kirendi endi bu. Haligi boyini pulini tozalab tushgan pul bu endi. Mana shunga o'xshagan haligi suv ham bizi gunohlarimizni olib tushib ketgan suv. Endi bu suvda tahorat qilsak, boshqa toza suvda qiyat tahoratga o'xshamaydi. Shuning uchun bu suv bilan tahorat qilmaymiz. Ammo biz bu suvni harom demaymiz. Xuddi sadaqani harom demagan kabi. Ha, demak Imom Muhammad shunaqa desalar, Imom Zufar ki, ya'ni tahorat qilgandan keyin haligi suv toza-yu, ammo u bilan tahorat qilib bo'lmaydi der ekanlar. U kishi boshqa ma'noda aytayaptilar. O'sha ishlatilgan suvda namozdan namozni joizligidan tosadigen bir ma'no paydo bo'ldi. Ya'ni betahoratlikni olib tushdi Suda bir betahoratligimiz ketdi. chunki suv Imom Zufar nazdida ishlatilgan bo'ladi qachonki betahoratlikni ketkizsa. Yuqorida ham bir aytib o'tdik. E, bir odam o'z tahorati bor u yana tahorat qilsa, u ishlatilgan suv hisoblanmaydi. Chunki u tahoratli odam. Tahoratsiz odam taharat kısa öşe suv ishlatilgan bo'ladi, dedi imam-ı Zufar degan. Ana shu betahoratlik badaningizdan suvga ko'chdi. endi mana shu Imom Muhammad aytgandek kir bo'lib qolishligi, Imom Zufar aytgandek betahoratlik haligi suvga ko'chib qolishligi o'zi u suvni sifatlaridan o'zi. Suv toza, toza emas degan gap sifat bu. Sifat degan narsa odatda ko'chmaydi. Bu endi bu kishi bu masalani eng chuqur, eng nozik joylari bilan aytayaptilar-da. Hammamiz tushuna olmay qolishimiz mumkin buni. Ya'ni sifat degani bu o'zi tura olmaydigan narsani sifat deyiladi. O'zi tura oladigan narsani zot deyiladi. Mana mana bu narsa mikrofon. Bu zot. Mana qoralik uni sifati. Shu qoralik shu mikrofonda turibdi. Yo nimagadir chaplasak turadi. O'zi turmaydi u narsa. O'zi bu rang bir narsaning ustida ko'rinadi. Yo ko'p bo'lsa o'shani kukuni ko'rinishi mumkin. U kukun rang emas, u kukun rangda asli bo'lgan zoti bu. Lekin beriladigan rang. Yo birovni bo'y balandligi, bu sifati. Semiz yo oriqligi sifati. Sifat o'zi ko'chib bo'lmaydi, deyapti. Ya'ni bir suvni toza suv endi tahoratsizliging o'sha suvga ko'chib qoldi desak, u tahoratsizlik ham diyor. Sifat qanday ko'chadi? Sifat ko'chmaydi. Lekin ana shu sifatni xuddi zotga, ya'ni narsaga qo'shib qo'yilyapti ekanki, masalan, e, o'sha joyda odamni tahorat qiladigan qo'lida yoki yuzida turgan hukmiy najas bor, betahoratlik degan narsa bor. Mana shu najasni o'sha qo'lni najas degan sifatini go'yo najas degan alohida narsa deb hisoblab, o'sha najas seni qo'lingdan suvga o'tdi degan hukm qilinyapti ekanda va shu suv bilan endi tahorat qilma. Lekin u suvni biz najas demaymiz, chunki u hukmiy najas edi. U haqiqiy najas emas edi. Inson najas bo'lmaydi degan, mu'min najas bo'lmaydi degan hadisga binoan. Endi u najasni hukmiy najasni e, ko'chishligi haligi suvga mumkin, bu ko'chishlikni qabul qiladi dedi. E, shariatda hukmiy najas deb e, narsalar narsaga aylantirib, sifatni narsaga aylantirgan sifatni narsaga qo'shib yuboriladigan bo'lsa, u sifat ham ko'chilaveradi. Ya'ni betahoratliging bor edi, betahoratliging ko'chdi suvga deyiladi. Demak, mana shu ishlatilgan suvda yo ifloslik yo betahoratlik suvga o'tib qolgan ekan, demak, hali toza suvni ma'nosida bo'lmay qoldi endi u. Demak, bunda asli ma'hud bo'lgan, asli ma'lum bo'lgan narsaga binoan hukm qilinadi. Ya'ni bu shundan iboratki, hukmlardan aql yetmaydigan narsalar nimaga nas qilinsa, o'shanga cheklanadi. Shunaqa bir qoida bor. Ya'ni tahorat ol dedi Allohimiz bizga. Nima qilay deb so'radik. Yuzingni yuv dedi, qo'lingni yuv dedi, oyog'ingni yuv dedi, boshingga mas tort dedi. Nima uchun aqlimiz yetmaydi? Mana shunaqa aqli yetmaydigan narsalarda inson aqli bilan bir narsa qo'shishga haqqi yo'q. nimaga buyurilgan bo'lsa, shuningla qilinadi. Ya'ni e, endi biz boshqa yerimiz yuvsak tahorat bo'lmaydi. Shu joylarimiz yuvsak tahorat bo'ladi. Bunga bir narsa olib qo'sha olmaymiz biz. Shunga o'xshagan suv bilan tahorat ol dedi. Suv deganda toza suv hisoblandi. Birov tahorat olgandan keyin kirlangan suv yo uni betahoratligi bilan betahoratga aylanib qolgan suv bilan tahorat olish bo'lmaydi. Mutlaq suv bilan tahorat olishimiz kerak. Ammo tahorat olganimizdan keyingi suv najas emas, lekin biz yana tahorat olishimiz mumkin bo'lmagan narsa bo'lyapti xolos. Ha, demak, e, aniq hujjatda bizga nima buyurilsa, aqlimiz yetmaydigan narsa faqat shu hujjatga binoan ish qilamiz, o'zimiz aqlimiz bilan olib qo'sha olmaymiz. E, ammo o'sha hujjatdagi narsaga ro'para keladigan boshqa bir ish bo'lsa, hamma tarafi o'xshash. O'shanda ham ishlatolmaymiz. Bu yerda unday bo'lmadi. Ya'ni bu yerda Alloh suv bilan tahorat qilinglar degan bitta hukm turibdimi? Ishlatilgan suv bilan tahorat qilishlik suv bilan tahorat qilinglar degan gapga aniq to'g'ri kelmadi. Shuning uchun ishlatilgan suv bilan tahorat qilmaymiz, ammo ishlatilgan suvni najas ham demaymiz. Mana bu ishlatilgan suv toza degan odamlarning dalillari bo'ldi. ishlatilgan suv najas degan odamlar nima dalil keltiradi? Buni inshaalloh kelgusi darsda